ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإحسان وإخلاص إلى يوم الدين Bugün Esma Husna derslerine 19. dersine devam ediyoruz. Bundan önce 59 isim açıkladık. Elhamdülillah. Bugün 60. isimdeyiz. 60. isim El-Latif. El-Latif. 7 sefer Kur'an-ı Kerim'de Latif ismi geçiyor. Allah Subhanahu Teala'nın ismi Latif ismi 7 sefer Kur'an-ı Kerim'de geçiyor değişik ayetlerde. Ve huvel latiful habir. En'am surası. O latiftir, habirdir. Sonra bir surada geçiyor. Ela ya'lemu men halak ve huvel latif el habir ve huvel latiful habir. Yani Allah subhanehu ve teala latiftir. Latif nedir? Anlam olarak Latif Türkçe'de de kullanılıyor. Bu da Türkçenin yine bir zenginliğinden zenginliğindendir elhamdülillah. Dedelerimizden Allah razı olsun. Bu ismi bırakmışlardı. Hem de Türkçe, Türk, Türk dilinde en güzel şekilde latif kullanılıyor. Latif'in anlamını bilsek Türkler ne kadar incediler onu anlarız. Latif nedir? Kısacası ne dedin latifin anlamını Türkçe? İnce ve gizli işleri bilen. Latifiymiş. Ama ben daha edebiyetten uzak konuşacağım. Latif bu Türkçe'de. İnce ve gizli işleri bilen. Latif en şefkatle şefkatle, yumuşaklıkla senin istediğini en şey, en güzel şekilde vermek karşı tarafa buna latif denir. Şefkatle en güzel şekilde karşı tarafını isteyin, istediğini arzusunu vermektir. Gördük mü? Onun için Türklerin ince tarafı nerededir? Ne diyorsun ona? Bir taneden rica ediyorsun. Ne diyorsun? Lütfen. Gördük mü latif nereden almış? Allah rahmet etsin dedelerimizi. Ha? Almadılar please. Ha? Almadılar başka dilden. Ne dediler? Latif Kur'an'dan aldılar. Allah'ın isminden aldılar. Onun için olabilir. Başka düşünce olan, milli düşünceleri olan, milliyetçilik yapan, Türk milliyetçiliği yapan belki buna kızıyor. Niye Arap deden alındı dedelerimiz? İşte bunu hiç alındı. İslam en en güzel şekilde bizim dedelerimizi, dilimizi düzeltmiştir. Latif. En güzel şekilde. Lütfen. Türk lügatında özellikle Osmanlı dilinde lütfen dediğinde sular durar. Yani artık ona karşı bir şey diyemezsin. Ne diyorsun? Lütfen bunu yapar mısın? Yani ricanın en zirvetindedir. Lütfeder misin? Lütfeder misin? Bak en güzel edebiyattir. İşte latiften alınmıştır. Allah subhanahu ve teala kullarına he, istediklerini en güzel şekilde verir. Onun için Allah subhanahu ve teala nedir? Latiftir. Ne diyor şeyde? Allahu latifun bi ibadihi. Allah kullarına nedir? Latiftir. Şura surasında. Latif nedir? Yani lütufkardır Türkçesi. Allah kullarından lütufkardır. Yani bizim dilimizde dedik nedir? En güzel şekilde istediklerini lütfediyor. Yani bu latif kelimesi en sıkmayan beni kelimedir. Şu anda zorluk çekmediğim kelimedir. Çünkü Türkçe'de karşılığı çok güzel var. Allah en güzel şekilde kullarına lütfediyor. Gördün mü? Latif ne kadar önemlidir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِنَّ اللّٰهَ رَف۪يقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلُّهُ Allah nedir? Refiktir. Refik nedir? Rakiktir. Rıfık sahibidir. Şefkat sahibidir incedir. Her şeyde en hassastır. O rıfkı da her şeyde sever. Her şeyde refik olacaksın. İnce olacaksın. Yani maksat nedir? Latif olacaksın. Her kimiyle alışveriş atsan lütuftan yapacaksın. Hatta bırak Müslümanı kafirden latif alacaksın. Ne demektir bu? Evet. Kafirden latif olacaksın. Bak Rabbil Alemin kafire karşı latiftir. Kafir küfür ediyor allah Teala'ya. Allah yaratmış onu. Hayatını vermiş ona. Rızkını veriyor. Ne yapıyor o? Küfür ediyor allah Teala. allah Teala'yı inkar ediyor. Yen baş kaldırıyor, yen isyan ediyor. Allah ne yapıyor? Lütufla ona aynen hayatını devam ettiriyor. Rızkını veriyor. Hasta oluyor şifasını veriyor. Zorda kaldı ya Allah çağırdı. Lebbeyke abdi diyor. Nedir? Latiftir çünkü. Yumhil ve la yuhmil. Zaman verir kafire. Ama ihmal etmez. Saati geldi alır onu. Neden? Çünkü Allah latiftir. Bir hataydan ceza verse kimse yer üzerinde kalmaz en büyük Müslüman, mümin yer üzerinde kalmaz. Çünkü kul ibni Adem hata Her çeşit hata sahibidir. Sadece Rabbil Alemin hata etmez. Onun için yer üzerinde Adem oğluyuz, hataya muarrazız. Hata yapabiliriz. Ama Allah Teala bizi lütfuyla ne yapıyor? Affediyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lütuf sahibidir. İmamdır. Örnektir. Her şeyde imamdır. Lütufta da imamidir. Latifidir Rabbil, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne de davetinde. Öyle imşak davranırdı. Kime karşı? Eimmetil kuffar, eimmetil müşrikin. Kim idi onlar? Abu Cehil, Umayye bin i Halef, Velid ibn Mughira. Onlara karşı çok latifidir. Hatta öyle latifidir ki Allah subhanehu ve teala sitem etti onu. Nerede? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Küffar-ı Kureyş'i davet ediyor efendilerini. Bir tane çor, fakir, meçelli geldi. Ya Muhammed dini soruyor. Resulullah da dedi ya yani keşke bu zamanda gelmeseydi. Çünkü onlar diyorlar bizi fakirlerden bir tutuyorsun. Resulullah bir de sanki ona şey yapmadı yani ilgilenmedi. Allah Teala onunla sitem etti. Hakkın yoktur senin ey Muhammed, ey sevgili kulum. Ne dedi ona? Habese ve tevella en câehul a'ma. Sitem ediyor ama detaylı yollarla. Lütuf. Habese ve tevella. Habese diyor yüzünü böyle astı, yüzünü çevirdi. Ne zaman? Çor gelirken ona. Demedi ey Muhammed yüzünü çevirdin. Bak latif görüyorsun. Habese ve tevella en câehul a'ma. Sen ne bilirsin? Belki o ama daha halistir. Senin görevin lütuf kullan ama hepsine kullan. Eşit dağıt. Onun için lütuf Rabbil Alemin latif olduğu için kullarına da latiftir. Eydir bunun anlamını bildik. Rabbil Alemin bize latiftir. Şimdi Allah Teala'nın bir ismi niye ona verilir? Biz dedik niye Allah Teala'nın çok esma husnası var? Bir kısmını bil, bil, biliyoruz, bir kısmını bilmiyoruz. Bilenler kaçtır? Sayısızdır. Sünnette çok isim husna gelmiştir. Esma husna. Şimdi dedik ki bir şey bir ad versen ona o adı kapsamasa onu başka ek koyacaksın ona. Adama ne diyorsun? Profesör, doktor, uzman bilmem ne sayıyorsun. Ancak kapsıyor adamın durumunu. Diyorsun bu ustadır. Yok diyorsun. Bu hem ustadır, hem uzmandır, hem bir sürü iş diyorsun. Hatta o adamın hakkını yemeyeceksin. Bu hocadır diyorsun. Ya şimdi her çeşit hoca diyorlar. Ama bu hocadır. He? Profesördür. Filan dalda uzmandır. Allamedir. Büyük alimdir. Ancak bu adamın durumunu kapsayabilirsin. E Allah Teala'nın da isimleri niye çoktur? Çünkü Allah Teala her şeyi söyleyeceğiz ki ancak Allah Teala'yı anlayalım. Latif de nedir? Allah Teala'nın bir isimlerindendir. İyidir. Allahu Teala latiftir. Niye latiftir? Kullarına karşı latiftir. Ne de latiftir? Her şeyde latiftir bize Yani bütün şeriatı, kul, evren, içinde yaşayan canlılar, cansızlara karşı Rabbil Alemin nedir? Latiftir. Allah Teala insan oğlunu yarattı, lütuftan yaratıyor. Ananın karnında lütfuyla onu mukayyet oluyor. Bak sudan yaratılıyor insan. Ana babanın suyundan Allah Teala'nın lütfuyla, inayetiyle ana rahminde yetişiyor. Özel melekler var. Sadece o çocuk için yaratılmıştır. Gelir ona haber verir. Rızkını verir. Yazar ilgilenir. Ana karnında ona mukayyet olur. Ana karnından çocuk lütuftan çıkıyor. Fiziksel olarak düşünsen ana karnından çocuk nasıl çıkar dışarı? Anlayamayız bunu. Ama lütuftan çıkıyor. Bakmayın şu anda kadınlarımız el bebek, gül bebek, hastane, hastane eskiden iş başında doğum yapardılar. Tarlada doğum yapardılar ne kadar ince olsan o kadar hayat kalmaz ümmette. Onun için bakın İslam dini ipeci, ipeyi niye erçece haram kılmıştır? Kadına kılmamıştır. Çünkü kadın incedir. İpek girecek daha ince olacaktır. Erkek incelik sever. Ama erkek kaba olması lazım, sert olması lazım çünkü hayatı bunu gerektirir. Erkek ipek girse ne olur? İnce olur. Light olur. Neyini bırakır? Erkekliğini bırakır. Bugün de öyle olmuşuz. Eğil erkekliğini bıraksan olur? İşte çakır başına çöker. Çökmüş mü? Çökmüş. İşte Allah subhanehu ve teala latif olduğu için burada da bize latiftir. Bak erkeklere demiş girmeyin. Lütuf sahibidir bize. Çünkü erkek ipek girse bozulur. Ondan sonra hayatta geliyorsun Allah subhanehu ve teala senin hayatını veriyor. Ana babanın şefkatini çocuğun üzerine koyması nedir? Allah'ın bir lütfudur. Ya koymasa? Bir baba çocuğuna bakmak zorunda mı? Ama bu evrende ne kadar canlı var ise hayatını çocuk için verir. Bu Allah'ın bir lütfudur. Aç kalır analar çocuklarına verirler. Bu Allah'ın bir lütfudur. Allah'ın bir lütfundan da sene melek gönderir. Bütün çocukları melek muhafaza ederler. Bir çocuk yürüyür tak diye yüz üzerine, sırt üzerine, kıç üzerine yere düşüyor. Hiçbir şey oluyor ona. Kalkıp ciliyor oynuyor. Hadi bakın bir büyük yüz üzerine düşsün. Bir büyük otursun oturacağı üzerine ne olur? Muhakkak bir kemiği kırılır. Ama latiftir. O çocuk Allah Teala ayakta durana kadar melekler olarak taşıyor. Ondan sonra Allah senin seçim hakkı verir lütfuyla. Ahiretini seçmek için. Lütuftur bu. Allahu Teala latiftir. Herden şerri birbirinden ayırmak için lütfuyla veriyor sana. Ya vermese? Ne yaparız? Heri seçmek için Allah o kadar latiftir. Bize çok yolları lütfuyla vermiştir. Lütfetmiştir bize. Hiç kimse diyebilir mi? Ben hakkı kendi emeğimle buldum desen ne olursun? Mütekebbir olursun. Allah'ın lütfuyla buldun. Allah vermeseydi sana bir akıllı bulabilir miydin? Allah sana hidayet yolunu göstermeseydi verebilirdin. İnneke la tehdi men ahbabt. Velakinne Allah yehdi men yeşâ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası biricik amcası ki Resulullah için hayatını koydu. Malını koydu. Saltanatını koydu. Savundu ama Müslüman olmadı. Resulullah onun için üzülürdü. Gece gündüz dua ediyor, çırpınıyor. Ya amca bir la ilahe illallah de hatta ben kıyamette Rabbil Alemin karşısına bununla çıkayım. Demedi. Çifir üzerinde öldü. İkrar diyor Muhammed Resul'dur. Resulullah üzüldü. Allah Teala dedi ders veriyor. Latiftir. Üzülme. Yarın Hamza da ölecek İslam üzere. Üzülme. Ne diyor? İnneke la tehdi men Senin görevini sana hatırlatıyorum. Sen istediği kişiye hidayet veremezsin. Senin görevin değil bu. Bu Allah'ın işidir. İnnallâhe yehdi ne yaşa? istediğine verir. Velev ki senin amcandır. Velev ki hayatını koydu senin için. Demek ki Allah istememiş. O zaman latiftir Rabbil Alem. Herden şerri seçmek için bize lütfuyla veriyor. Bir de herden şerri seçtik. Herin yolunu bize lütfuyla atıyor. Bilmiyorsun bazen hakkı nasıl buldun. Diyorsun ya Allah çok çok diye geldi önüme düştü. Demek ki Allah latiftir. Latif olmasaydı bir artı bir olsaydı ne yapardık? Hepimiz yanardık ya. Kim Allah Teala'nın hakkını verebilirdi? Veremez. Allah bizim hakkım, Allah latiftir. İşte verdiği anda da bize lütuf tam veriyor. En güzel şekilde veriyor. Bazen hepimiz bunu yaşıyoruz. Bakıyorsun bir nimetin içindesin. Ya ben bu nimeti hak etmişim. Benden daha iyi insanlar var bu nimette değiller bakıyorsun. Demek ki Allah sana lütuftan vermiş onu. Bir artı bir verseydi yer üzerinde her çeşit şey acından ölmesi lazımdı en azından. Çünkü hiç kimse hakkıyla kulluk yapmıyor. Delil Allah Subhanahu ve Teala diyor ki namaz kılmayan kafirdir. Namaz kılmayan cehennemdedir. وَمَا سَلَكَكُمْ ف۪ي sakar. Siz sakarda ne arıyorsunuz? Melekler soruyorlar ataştakilere. Sakar ateşin bir bölümüdür. İçinde namaz kılmayanlar yanar. Adı da sakardır. Lem nekun minel musalli namaz kılanlardan değildir. Gördük mü? Allah Teala latiftir kullarına. Beş vakit namaz kılıyoruz ama şeytan baş düşmanımız içini boşaltıyor. Allahu Ekber hareket yapıyoruz ama ne dedik aklımızda çarşı, piyasa, çocuk, mocuk, fiçir karıştı. Namazın içi boş kaldı. Allah latiftir. Olabilir diyor. Adem oğlu hata yapabilir. Şeytana uyabilir. Lütfu gereği yapıyor? Sünnet namazlarını öncesi sonrası eklemiştir. Ey melekler! Diyorlar bu adam dört dörtlük namaz kılmış ama namazının birçokun içi boştur. Ne yapalım buna? Allah Teala diyor bakın sünnetleri var ise örtbas edin oradan. Sünnetlerden tamamlayın onu. Lütuf değil mi? Lütuf bu değilse nedir? Allah Teala diyor ben seni imzattım attım benimle İslam'a girerken. Beş vakit namaz kılacaksın. E sen gelmişsin kılmamışsın. Ya kılmışsın içi boştur. Lütuf. Allah her yerde bize latiftir. Kıyamet gününde geliyorsun diyorsun elhamdülillah ben namazım, niyazım, davam filan çocuklarımı yetiştirdim. Bakıyorsun önüne bir sürü bilmediğin, ummadığın yerden mayına basmışsın. Hepsi önünde ince ter, terazide, defterde çıkıyor önüne. Kitabın her çeşit alır. Sağ, sol. Bir kısmı da münafıklar arkalarına alırlar. Gizlerler kitaplarını. وَرَاءَ ظُهُرِهِمْ Anlatabildim? Zannediyorlar gizleseler kimse görmez. Her şey saniyesine kadar yazılmıştır. Allah Teala çıkartıyor senin gel kulum bura diyor. Terazinin başında Rabbil Alemin durmuş mahşer günü bütün insanlarda. Mahkeme böyle açık mahkeme oluyor. Suçun ilan olunur mele. Rüsvay alem olur. Nerede? Kıyamet gününde. Allah Teala lütfundan mümin kullarına listeyi gösteriyor melekler ona. Sonu gelmeden bu kadar gizli hataların var. Mayına basmışsın. Rabbil alemin diyor ilan etmeyin. Gel bırak onu yaklaştırıyor. Öyle yaklaştırıyor ki Allah Teala'nı hissedersin karşısında hadiste geçtiği gibi. Ey kulum der. Ey kulum der. Hatırlıyorsun bu bu bu listede çatalarını. Evet ya ya Rabbim hatırlıyorum. Artık diyorsun ben gittim. İkrar ediyorsun. Ya ikrar edemezsen ne çaren var? Rabbil alemin latiftir. Sen Allah'ı severek gitmişsin ama mayına basmışsın. Ne der? Ey kulum dünyada ben seni sitrettim. Kimse bilmedi. Bugün de seni sitrediyorum. Ne demektir? Hem listeyi yırtın atın meleklere diyor. Yok edin. Hem de meleğe bağırmayın filanın hatası var. Örtbas. Bitti senin işin. Buna ne diyorlar? Bu dünyada diyorlar işte buna göz yumdu. Örtbas etti. Rabbil şey buna hakim e, işte şey yaptı. Kayak verdi bilmem ne derler. Ama Rabbil Alemin orada lütfuyla onun günahını kapatıyor. Zaten cennete biz Allah'ın lütfuyla gidiyoruz. Amellerimizle gitmiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki vallahi yemin ediyor. Hiç kimse cennete ameliyle gitmez. Sen de mi ya Resulullah? Evet diyor ben de. Elin başın üzerine koy. Ben. Yani Muhammed ben ben. Yanlış anlamayın. Elini başın üzerine koyuyor. Diyor, evet ben de Muhammed gitmem cennete amelimle. Allah'ın lütfu olmasa, merhameti olmasa ben de gitmem. Çünkü bir artı bir içi. Allah'a karşı bütün şeyi yapmasan sen nedir? Cennete gitmez. Evet. Biz hidayete vardık dinimize bağlıyız elhamdülillah. Neyle? Ben çok zekiydim, başkası gibi değildim diyebilir misin? Kim derse Allah onu baş başa koyar onun aklıyla, zihniyle, zekasıyla. Hadi ondan sonra git bakalım ne yaparsın. Onun için beş vakit namazda ne diyoruz? İhdine sıratel müstakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Gayril mağlubi aleyhim veleddallin. Bize beş vakit düz yaradı hidayet ver bize. E zaten namazdayız biz, hidayetteyiz. Ama devamlı. Allah elini çekse üzerimizden yandık. Düşman bizi hemen avlar. Sürüden ayrılamayız. Hem de bir vakit değil. Beş vakit namaz kılacağız. Allah'tan ayrılmayacağız. Allah'ın yanında olacağız. Bu dünya mayın tarlasıdır. Nasıl bir mayın tarlasında gidiyorsun? Uzman adam ne yapar? dikkatle gider, basmadan zigzag çizer, atlar mayını. Dünyaya geldin, aklın buluk çağına erdi, seni mayın tarlasına saldılar. Ondan önce ne bassan kardır. Mayın tarlasında akıl, kalem istedi üzerinde, çene kapanana kadar sen mayın tarlasında yürürsün. Düşman gelir önüne atar mayını. Bel buradan geçler, mayın yoktur buradan. Ama Allah latiftir kullarını kurur. Mayın tarlasına seni sokmuş. İmtihandır burası. Ama senin eline rehberi de verilmiş. Yeter ki aklını çalıştır. İşte bu da nedir? Seçim hakkı. Hem de önünde bir tane imam var. Önünce gidiyor gelin peşimden geçin. Sen ne diyorsun? Evet ben daha kısa yol buradan, buradan atlayayım oradan atlayayım. İşte o da şeytandır sen öyle diyor. Basarsın mayını. Evet. Bu latiftir. Allahu Teala hepimizi haline merhamet etsin ve lütfetsin. Şimdi bu latifi nasıl yansırız hayatımıza? Allah Teala bu kadar latiftir anladık. Şimdi biz lütfunu Allah Teala anlatsak belki dersler saatler sürer. Ama az öz diyor. Şimdi bu lütfu nasıl, bu lütfu anlasak, yaşasak nasıl hayatımıza yansıtırız? Latif dedik, hakkıyla latifi anlasak, allah Teala'yı latif olarak kabul etsek ne olur? allah Teala'yı hakkıyla severiz. Ya bu kadar bize lütfediyor, bu kadar bize şefkatlidir, merhametlidir. Böyle Rabbil Alemin sevmez misin? Severim. Heydi sevginin de derecesi var. Ne kadar Allah'ı tanıyorsan o kadar sevgin fazla olur. Sevginin fazla olması da nedir? Allah'ın hakiki kul olması lazım. Sevgi niye kadar her isimde sıfatta Allah'ı bize sevdiriyor. Nedir sevginin önemi? Çünkü sevgisiz kulluk olamaz. Neyle kulluk olur? Sevgi. Bir, Allah'ı seveceksin. İki, Allah'tan korkacaksın. Üç, umid edeceksin. Neden öyle yazacaksın? Ben ne kadar iyi kuluysam muhakkak hatam var. Buna ikrar edeceksin. Ne diyor Resulullah? Kullu ibne Adem tav hatta. Her Adam oğlu hata yapar. Ve hayrul hatta'in tevvab. Hataların en hataların da en hayırlısı hatayı yapar, anlar, farkına varır, tövbe eder. Allah böyle kulu sever, cennete koyar. Hem de cennetin ailesine koyar. Hayrul katta'in tevvabi. İşte onun için sevgi ne kadar önemlidir gördük. Allah'a seveceğiz. Çünkü sevgisiz kulluk olmaz. Seveceğiz, korkacağız. Neden korkacağız? Allah zalim diye korkarım ondan haşa. Ama neden korkarız? Allah Teala'nın adaleti gereği neyi var? Kuralları var. Kuralları da katlıdır. Bir artı bir içi. Uy sözüme merhamet, lütuf seni kapsar. Uymasan sözüme Eyni biraz önce dedik lütuf kafiri de kaplıyor. Nerede? Evet. Lütuf dünyada kafire var. Ahirette yoktur. Bir korkunç anlatayım İbrahim kardeş. Kafirlerin korkunç bir lütuf şümletmeyen yerleri cehennemde Öyle yanarlar ki öyle yarvarırlar ki bir gün azap yok o yok olsun umidlerin keserler. لِأَنَّهُمْ nedir? فِي نَارٍ مُؤْصَدَةٍ Ataş çetin bir de kapılar kapanmış. Yani bir gün bir, kap, bir kurtarıcı gelir bizi kapıyı açar kurtarır. Bir ayaklanma olur mahpushananın cehennemin kapısını kırırlar kaçarız. Öyle bir şans yoktur. Musa'da kapanmış, paketlenmiş. Kapı sağlam, duvar örülmüş, kaynak atılmış yani. Narın Musa'da. Umidlerin kesmişler. Bekçileri kimdir? Gılazun şiddet. Melaikedir. Gılazun şiddet. Şedid ve kaba. İnsanın gücü yoktur onlara galip cez. Oradan da umit kesilir. Ölmüş bele malik. Adı maliktir. Böyle durmuş. Baksan ona korkarsın cehennemde. Ondan sonra gelirler. Binlerce sene ya Allah çağırırlar. Halbuki dünyada ya Allah çağırsan, Fır'an olsan bile Allah Teala sana cevap verir. Yeter ki çağır onu. Allah Teala hiç onlara iltifat etmez. Lütuf bitti onlar için. Ama cennette ya Allah çağırsan Allah sana isticabet eder. Neyin var kulum diye. Lütfu kapsı senin için açıktır. Ben cennetteyim. Lütfa ne gerek var? Ya Rabbi benim amcam, babam, kardeşim Müslüman oldu ama günahkardır. Cehennemde şu anda. Ya Rabbi onu çıkartmak istiyorum. Yanımda görmek istiyorum. Allah diye, evet kulum. Lütfum seni şümlediyor. Git çıkart onu. Gidip çıkartırsın. Gördün mü? Ama kafire yoktur bu. Bu dünyada çifir üzerine ölen lütuf yoktur. Umidlerin kafirler keserler. Ne derler gelirler? Ya Malik. Malik. Korkuyorlar da Malik'ten. Malik'e bakan korkar. Ya Malik, Malik. Ed'u lena rabbak. Allah bizi dinlemiyor. Sen dua et bizim için. لِيُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ bir gün azap paydos yok. Bir gün azap azalsın sadece. Ümitlerim kesler bir gün paydos yoktur. Bir gün yuhaffif anne yevmel azab. Malik bir rivayette diyor bin sene sonra bin sene cevap vermez olarak. Bin sene sonra diyor ihsavu fe innekum makithun. Ses senden. Nedir? Sözsün aşağılayıcı. İhse aşağılayıcı. Yani ben Türkçesi, Türkçesini iyi bilmiyorum ama nasıl bir tane aykırıyorsun, hazarlıyorsun? İhse. En aşağıcı bir kelimedir. Kime söylersin? Değersiz bir insanı. İhse. Fe innekum makitun. Umidinizi kesin siz bu halde kalıcısınız ebede kadar. Gördük mü? Lütuf yoktur. İster miyiz arkadaşlar? Onun için Rabbimizi seveceğiz seveceğiz. Hakkıyla sevgi, hakkıyla sevgi ne yapar? Hakkıyla o sevdiğini tanımak lazım. Tanısan da ne isyan edersin ona. Bak bir kızı seviyorsun. Ne yapıyorsun? Sulalesini soruyorsun. Ne, ne seviyorsun? Nasıl yatıyorsun? Nasıl kalkıyorsun? Her şeyini biliyorsun. Bilmek istiyorsun. Ondan göre o kızın istediğine göre oynuyorsun. Kız da erkeğin istediğine göre evlenir. Bak insan sevdiğindir. Evet halalından ise hakkın var. Bunu yaparsın. Fekeyfe Rabbil alemin. Ebedi hayat onun elindedir. Onun için biz severiz, latife anlasak o sevgiyle de amel ederiz. İkinci yansıtma. Biz bu Rabbil alemin latif olduğunu anladık. Artık korkar mıyız? Mümin olarak korkmamamız lazım. Hiç kimseden korkmarız da günahlarımızdan da korkmamız. Madem tövbe ediyoruz, Allah nedir? Latiftir. O zaman bizi ne kapsar? Latifi anlasak, arkadaşlar bizi ne kapsar? Tamainine. Nedir o? Yani mutmain olur kalbimiz. Rahat oluruz. Bunun faydası nedir? Bunun faydası şudur. Bir günah yapıyorsun, adam olursun. Hatta büyük günah yapsan, masiyet de yapsan, Ondan sonra sen yandın şeytan diyor. Sen bittin, yaptın günahı. Allah seni affetmez. Affetse de cehenneme girersin. Şeytan gelir, vasvasesiyle ne yapar? İşte hariciler nereden harici olmuşlar? Bir böyük günah işledin ebedi cehennemdesin diyor. Şeytana uymuşlar. Ama biz latif ve inandığımız için kalbimiz mutmaindir. Ne kadar büyük günah. Kifirden o yana günah var mı? Şirkten o yana günah var mı? Tövbe etsen sıfır kilometre tövbe ettin Allah'ın karşısına tövbe salih amelden çıktın sen Firdevs Aleyh'e gidebilirsin. Neden? Çünkü Rabbimiz latiftir. Onun için latifin anlamı nedir? Kalbimiz itminan etmesi lazım. Bir de nasıl yansıtırız bunu hayatımızda? Eğer böyle bir Rabbimiz var ise latif, biz kime güveniyoruz daha? Değil mi? Önce nefsimize güveniriz? Hayır. İnsanlara güveniriz? Hayır. Kime güveniyoruz? Latife. Rabbil alemine. Bu da nedir? Termi, şer'i termi nedir bunun? Tevekkül. Tevekkül hakkıyla kime yaparız? Allah'a. Ama tevekkül iki Bir sadık tevekkül, bir sadık olmayan lafta tevekkül. Lafta tevekkül nedir? Ben Allah'a tevekkül ettim. Hayır Allah'a tevekkül etmek böyle değil. Allah'a hakkıyla tevekkül edeceksin. Hakkıyla nedir? Sebepleri aldıktan sonra ben bu sebepleri Allah dediği için alıyorum. Bu sebepler beni kurtarmaz. Kurtaran beni Allah'tır. İşte bunu hakkıyla tevekkül ederiz. Latifin anlamını anlasak Allah subhanehu ve teala hakkıyla ne yaparız? Tevekkül ederiz. Allah hepimizi hakkıyla tevekkül edenlerden eylesin. Latif ismini anlayanlardan ve oniden amel edenlerden bizi eylesin. Allah'ın en güzel adlarından Latif adıdır. Onun için ne diyememiz lazım? bu ismi ihya etmek için çocuklarımızın adını ne koyacağız? Abdüllatif. Abdüllatif. Sen çocuğunu çağırdıkça Abdüllatif. Aa Latif aklına gelir. Değil mi? Allah'ın güzel adlarındandır. Latif desen olur. Bir mahsuru yoktur ama edeptendir. Her şeyi Allah'a kulluktur. Latif olur ama Latif daha evledir. Onun için bu isimleri biz ihya etmemiz lazım. Çocuklarımıza Latif söylememiz lazım. Evet Allah subhanahu teala hepimizi lütfuyla, keramiyle, merhametiyle bizi affeylesin. Bize cennetini, mağfiretini lütfeylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. 61. Allah'ın güzel ismi. O da nedir? El-Mu'min. Bir sefer geçiyor Kur'an-ı Ama apaçok geçiyor. El-Mu'min. Hepimiz akşam namazında imam okur. Neyi okur? Haşir surasında ne diyor? Huvallahu lezî la ilahe illa hu. El melikul kuddusus selamul mu'min. El muheyminul azizu gidiyor. Haşir surası 23. ayette. Hepimiz akşam namazında duyuyoruz. Huvallah. O Allah'tır ki. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. Huvel melik. O meliktir. Kuddus. Mukaddestir. Selam. Selamdır. Mu'min. Mu'mindir. Mümin nedir? Müminin arkadaşlar Arapçada birkaç tane anlamı var. Lugatçada. İman etmekten geliyor. Emniyetten geliyor. Vesaire. Ama Allahu Teala'nın hakkında alimler demişler iki şeydir. Mümin. Allahu Teala kendisi mümindir. İman ediyor. Neye iman ediyor? Allah Teala neye iman eder? Kulların vardığına, e kendisinin kendisi yaratmıştır. Evrenin hak olduğuna, e bunu kendisi yaratmıştır. Neye iman ediyor Allah Teala? Allah Teala kendisine iman ediyor. Şehidallah ennehu la ilahe illa. Allah şahitlik ediyor. Ki o birdir, eşi yoktur. Vel melaiketu. Sonra diyor melekler, nebiler şahitlik ediyor. Gördük mü? İşte bu mümin nedir? allah Teala iman ediyor. İlahul haktır. Kendisi kendisine iman ediyor. Onun için insan oğlunda bir dene kendisine güvenmese bir iş yapamaz. Kayda mı? Kaydedir. Sen kendinden emin olacaksın o işi yapabilirsin. Adam uzmandır. Kendinden bu konuda emindir. İman ediyor bu işi yapabilirim. O zaman ne girer? Yarışa katılabilir. Ben kendimden emin değilsem yarışa katılabilir miyim? Allah Teala iman ediyor. Kendisi nedir? rububiyet sahibidir. Rububiyet nedir arkadaşlar? Her şey onun kontrolündedir. Bu evrende. Kendisi yaratmış, kendisi rızık verir, kendisi hayat verir. Kendisinden başka da bu emelleri kimse yapamaz. Tektir, eşi benzeri yoktur. Bu rububiyettir. Onda da tektir, eşi benzeri yoktur. İkinci, uluhiyetinde iman ediyor Rabbil Alemin haktır, hak ilattır. Sadece kendisine kullar başlarına eğmesi lazım. Ondan başkasına olmaz. Buna da iman ediyor. Bir de neye? İsmi ve sıfatlarına iman ediyor Rabbil Alemin. Onun eşi benzeri yoktur. İsimlerinde ve sıfatlarında. Tektir, niddi, dengi yoktur. Hak ilahtır, tek ilahtır, Rabbil alemindir. Buna iman ediyor. İman ediyor bu evren onun elindedir. Rububiyettir. İman ediyor ahiret onun elindedir. Ahiret haktır, iman ediyor Rabbil alemin. Cennet ve cehennem ebedi olarak cennet Allah dostlarına, cehennem Allah düşmanları için vardır. Bu birincisi. İkincisi Allah subhanehu ve teala iman ediyor müminlerin pardon birincisinin devamı aynen müminlerin imanı haktır. Çünkü müminlerin imanı kimin imanından kaynamış? Allahu Teala. Biz inanıyorsak Allah haktır. Allah'ın inancından mı almışız? Allah bizden istemiş rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfat tevhidini kim istemiş bizden? Allahu Teala. İnanç nedir? İtikat Allahu Teala istemiş bizden. Onun için biz ne diyoruz? Resulullah'ın getirdiği itikatla sınırlıyız biz. Kendimizden bir itikat katamayız. Neden? Batıl olur. allah Teala'nın mümin ismi gördünüz mü? Oradan çıkartacağız. Birebir uyacağız pakete. Bu mümindir. Allahu Teala ikinci iman meselesi nedir? Birinci dedik Allah mümindir. Kendi fiillerinden, adaletinden, cennetinden, cehenneminden. Müminler de ona inandığından Allah Teala emindir. Mümindir yani. İnanıyor. Neden inanıyor? Çünkü dünyayı yaratmadan önce cennetlikleri yaratmıştır. Cehennemlikleri yaratmıştır. Yaratır. Seçim hakkı verir. Sen neyi seçeceksin? Hangi yola gideceksin? Şeytana uyacaksın yoksa rahmana? Dünyayı yaratmadan önce sonunu da bilir. Ona göre cennet cehennemi yaratmıştır. Buna da mümindir. İkincisi nedir arkadaşlar? İkincisi Allah subhanehu teala mümindir. Yani azabı, gazabinden nedir? Kimi emniyete almıştır? He? Salih kullarını. Allahu Teala'nın azabı nedir? Çetindir. Şedittir. İnnallaha şedidun İkab. Şedid nedir? Çok çetin, şiddetli. Kafiri alsa la yuflitu. Kimse onu kurtaramaz. Cehennemi Kur'an'da dinledikçe insanın kalbi boğazına gelir. Şedittir. Ama kim emniyettedir bundan? Mu'mindir. Allah'a, Allah'ın salih kulları. Allahu Teala'ya uyanlar nedir? Kurtarmışlar. Onun için mümin dedik Allahu Teala'nın bir güzel isimlerinden birisidir. Biz kul hakkıyla kuluysak Allah Teala bizi emniyete almıştır. Emin ellerdeyiz. Diyoruz ya emin ellerdesin. Yani kimse seni dokunamaz. Sana zarar gelmez. Mümin dünyada ve ahirette emin ellerdedir. Kimse ona zarar veremez. Hiç kimse ona zarar veremez. Kılına bile dokunamaz. Diyorlar ya. Ama bir de ne diyor? Hocam bir dakika dur ya. Şimdi biz etrafımızdan konuşalım. Irak'ta dünyanın her yerinde, Suriye'de, dün Mısır'da her şey kesiliyor. Değil mi? E içinde bunlarda salih insanlar da var, müminler de var. Ama bir tağut, Fıraun sisi bunları kuruşun altına aldı. 3000 tane adamı öldürdü. Yani nerede? Emniyet ellerdesiniz. Şimdi bak iman emniyet nedir? Allahu Teala önce senin imanını emniyet almıştır. allah Teala senin ruhunu emniyet almıştır. allah Teala seni cennetlik yaratmış ya o emniyettedir. Kimse seni cehenneme sokamaz. Bu beden nedir bilir misiniz? Bu bedeni allah Teala sadece yaratmış bu dünya için geçerlidir. Ondan sonra ruhunu alır bu bedenden bu beden çöp olur. Başka bir beden yaratır ebedi ona ruhunu verir. O zaman ne oldu? Sen emniyettesin. Evet, senin bedenine zarar verebilir kafir. Peygamberleri öldürdüler. Hazret Zekeriya'nı öldürdüler. Ağzın içine girdi, gizlendi kafirlerden, Yahudi zındıklarından. Celler ağzı kestiler, çiğ ayırdılar Hazret Zekeriya. Yahya'yı suda boğdular, oğlunu. Hazret İsa'yı öldürmeye kalktılar. Allah onu asmana çekmeseydi onu da öldürürdüler. Yahudiler zındıktılar. Bugün de Mısır'da Yahudiler kesiyor. Suriye'de Yahudiler yapıyor. Bu dünyada bütün Müslümana aziyet Yahudiler veriyorlar. Bunların uşakları da var. Amerika'dır, Avrupa'dır. Bir de bizim yerli Yahudiler var. Zındık yerli Yahudiler var. O da nedir? İşte dini, din, dini sevmeyenler. Şeriatı sevmeyenler. İster bunun adlarına ne dersen de. Hangi parti dersen de, hangi grup dersen de. Yeter ki dini sevmezsen şeytan adamızın Yahudisi. Ama bu bir müminin şeyine veremezler. Tam tersine allah Teala seni burada şehit seçer. İşkence altında ölürsün. İşkence altında ölen şehittir. Mahpushanede ölen şehittir. Şehadet çeşit çeşittir. Evet en zirveti savaştadır. Onun haricinde şehittir. Suda boğulsan şehitsin. Depremde ölsen şehitsin. Araba kazası vurdun sen suçsuzsun şehitsin. Kadın çocuk doğururken ölse şehittir. Vesayir. Bedenine Allah'ın hikmeti gereği bir şey olabilir. Ama ruhun emniyettedir. Sen cennetliksin. Az acaba ebedi saadet. Çünkü Allah Teala seni cennetlik yaratmış. Mümin kimi iman altına alır? Dünyayı yaratmadan önce cennet listesinde adın var ise sen emniyettesin. Anlaşıldı mı? Güzel anlaşıldı yoksa idare. O zaman mümin sıfatı Allah'ın bu güzel ismini biz yaşamamız lazım. Eydir bunu hayatımıza nasıl yansıtırız? Tabi evvelçi şey sevcidir. Allah bizi emniyete almışsa severiz. Çünkü sevdiğimiz insanın bütün datayını bilmemiz lazım. Bildikçe Allah'a yakın düşeriz. Bildikçe Allahu Teala'ya yakın düşeriz. Onun için Allah Teala ne diyor? Kullarından Allah'tan en çok korkan kimdir? Halimlerdir. İnnemâ yehşallâhe min ibâdihi el ulemâ. Halimler Allah'tan korkarlar. Neden? Hakkıyla tanıyorlar. Biz de hakkıyla sevsek Allah Teala kimdir? Azabı nedir? Rahmeti nedir? İsim sıfatlarını biz niye şerh ediyoruz? Hava atalım diye. İşte biz bilelim diye. Allah Teala biz Arapça mı biliyoruz? Hayır. Bu derslerden hedef nedir arkadaşlar? Allah kimdir? Kimlik tespit ediyoruz. Sen kime ibadet ediyorsun? Kime ibadet ediyorsun bilelim. Bizim Rabbimiz ne kadar güçlüdür hayatımıza yansısın. Yansıtmadıkça da bir işe yaramaz. Bunu yansıtacağız kendi hayatımıza. İyidir. Bunu nasıl yansıtacağız? İşte önce ne derece ne diyeceğiz? Seveceğiz. Sevsek o sevci bizi ilme zorlar. O sevci bizi ilme zorlar. Sevdiğin insanın her şeyini araştırmak lazım dedim. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir arkadaşıyla tanıştın, onu sevdin, de ona seviyorum seni. Sen kimsin? Baban kimdir? Nereden geldin? Bunu soracaksın ondan. Neden? Kaynaşma olsun. E sen Rabbil Alemini seviyorsan soracaksın Rabbil Alemin'in sıfatları nedir, isimleri kimdir, nedir, azabı nedir, dünyayı nasıl yarattı? Hatta azamatını bileceksin, ona göre onu ilan ona göre ona kulluk edeceğiz. İyidir biz bildik Allah Teala bize emniyet almış. Artık korkar mıyız? Korkmarız arkadaşlar. Mümin mümin isek müminin emniyeti altındayız. Allah Teala mümin ya. Biz de mümin. Allah Teala'nın emniyeti altındayız. Allah Teala diyor ben kullarıma emniyet verdim. Kimse size dokunamaz. O zaman bu beden işkenceyle gidebilir örnek peygamberler, örnek alimler, örnek salih insanlar, örnek mucahidler, örnek mustazaflar, örnek Rabia meydanı. Ama biz ne yapacağız? Bunu hayatımıza yansıtmak için kimseden korkmayacağız. İmanımıza zerrel kimse veremez. Bakın iman kalptedir fıtrattadır. Kimse buna dokunamaz. Böyle bir cihaz çıkmamış ve çıkmaz da. Ama sana bir iğne vurur. Be iç beyninde ne var ise seni öttürebilir. Olabilir. Bilmem bu var diyorlar ama biz görmedik. Kesin de emin değiliz ama olabilir. Kalbinin cizli şeylerini sana konuşturabilir. Bir kısmını. Yüzde yüzü de olmaz. imkanı yok. Ama imanını senden alamaz. Bunu çok denedi tağutlar. Fır'an denedi, küçük Fır'anlar denedi. Her yerde denendi. Bizim memlekette de denediler. İslam'ı yok etmeye kalktılar. Zannettiler İslam fes gibidir. Fesi çıkardın, fotar şapka girin İslamiyet bitti. Hayır. Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını yasakladılar. 25 sene Kur'an-ı Kerim Türkçe'de Arapça okuması yasaktı. 25 sene Allahu Ekber duymuyorduk. Türkçesi oldu. Tanrı uludur diyorlar. Hem de Allah uludur demiyorlar. Tanrı. Tanrı nedir? İlihe. İlahlar çoktur ama Allah tektir. Uzmanca hepsi. Ama ne oldu? Silebildiler mi bir nesilden? Silemediler. 25 gün bize versler Türkçe Cumhuriyeti'ni şeriatı ilan edelim. 25 günde he? 25 milyon asker çıkar İslam'dan. Fıtrat dinidir bu. Ne oldu? Şimdi Türkiye'ye kim hakimdir? İnanan insanlar. Velev ki yüzde yüz pakete göre değilse de. Bir tane çıkmasın hakem kessin bacımıza. Sen bu mevcudu övüyorsun. Önemli olan inanan insanlardı. Demek ki senin imanına kimse dokunamaz. Bu İslam elbise değil. Değiştir bunu. Takım elbise girin. Fotoğraf şapka takmayanı bir şapka bak. Müslümanlar dediler bu ne diyorlar bu ecnebi? Fater şapkayı getirmek için 10 bin tane Müslümanı kestiler. 10 bin tane. Tarih bunu yazıyor. İskipli hoca haramdır dedi onu öldürdüler. Ne oldu? Ne oldu? İman gitti mi? Hayır. İmanlılar galiptir. Onun için iman emniyettedir. Bunu yansıtmak için hayatımıza hiç kimseden korkmayacağız. Ya Allah diyeceğiz kimseden korkmayacağız. Hakiki mümin budur. Zamanında mekanında yumruğumuzu vuracağız masaya. Vurmasan İslamiyet gelemez. İşte yumuşak sınırı alınmış Müslümanlar ne olur? Halimizi bir güne çökerler. Evet biz değil kılıncımızı çekip her yerde meydan okuyoruz. biz İslamiyet emrediyor. Yerine zamanına göre hareket edeceksin. Yerine göre İslamiyet takiyeni bile caiz görmüştür kafire karşı. Ama yerine zamanına göre de dik duracaksın. Taviz vermeyeceksin. Her şeyi yerin yerinde yapacaksın. Biz ne yaptık? Her şeyde hafiften aldık. Diğer tarafı iptal ettik. Bu çi kanat gibidir. Olmasa uçmaz. Kuş. Yem böyle yem böyle. Biz bir kanat iptal ettik, teç aldık, bugün de zelil olduk. Ama buradan da müjde vereyim. Ümmeti İslam elhamdülillah uyanış üzerindedir. Her yerde görüyorsunuz. Müslümanlar, kafirlerin planına çomak sokuyorlar. Velev ki cahillikle yetersizdir ama sokuyorlar. Elhamdülillah. Onun için arkadaşlar mümini yansıtmak için hayatımıza Önce mümini iyi tanıyacağız Rabbil Alemin'i. Ondan sonra ne yapacağız? Bunu hayatımıza yansıtacağız. Madem Allah bizi emniyet altına almıştır kimseden korkmayız. Çok çok tağut bu bedenime zarar verir. Allah da beni kıyamet gününde seçkin kulu yapıyor. Şehit seçiyor. İşkence ver beni eritiyor burada günahlarından yanıma Yanına beni tertemiz alıyor. Bir de tarih boyunca benden bahsediliyor. Onun için buradan sesleniyorum. Bütün bizi duyan Müslümanlara. Korkmayın. Artık korkma zamanı gitti. Korkma zamanını açtık elhamdülillah. Dik duracağız. Yumruğumuzu masaya vuracağız. İrri olacağız. Hep beraber olacağız. Korkmayacağız. Ama nedir? Bu değil ki elimize kılıcımızı alıp caddelerin ortasına çıkar. Hayır. Hikmetten mev'izel haseneyle güzel öğütle, hikmetten akıl selimle ama dik duracağız. Bizim bir tarihimiz var. Biz böyle zembilden inmemişiz. 1400 sene ak bir tarihimiz var. İmanlılar her zaman başarılıyla geçmişler. Getir bir imanlı kaybetmiştir. İşte Mısır. Mısır'da ne tağutlar firanlar geldi. Abdülhasir dedikleri Cemal aynen ihvanı bugün de Sisi'nin kestiği gibi Abdülhasir de kesti. Ne oldu? çöplü, tarihin çöplüğünde zikir olunuyor ama o, o olayda işkence yenler, idam olunlar her zaman tarih olardan bahsediyor. Seyyid Kutup Allah rahmet eylesin. Ne yaptılar onu? 15 sene içeride işkence verdiler. Adamda zatırya var. Ciğeri bozulmuş, böreği bozulmuş. O rütbet, işkence, kötü muamele, e, yemekin şeyinden e, ne diyorlar? E, gıda yetersizliğinden adam bir yine bir sap oldu. Mahpushaneye girmeden önce fotoğrafı var. Böyle yüzü Bedir gibidir. Dolunay gibidir. Ama idama götürürken onu bir yine bir sap gibidir. Ondan sonra dediler ona Yaz. Bir kağıt yaz dediler. Abdülhaşır. Cemal'a özür dile hemen seni affeder. Abdülhasır da nerededir? Moskova'dadır. Gitmiş orada anlaşma yapıyorum. Dedeleriyle, babalarıyla. Oradan emir verir, idam edin. Neden? Ölüsünden korkuyor. Seyyid Kutup'tan korkuyor. Diyor ki ben oradan idam emri veririm. Kargaşa olsa gelirim derim ben yok uydum. Yardımcılarım bu emri vermiştir. Korkuyor. Korkaktır. Kafirler her zaman korkak olur. Bu kafirler korkak olurlar. Bir kediyi sıkıştırsan ne yapar? Saldırır. O biliyor bir şey yapamaz. Ama son şansımı kullanıyor. Bu kafirler hep söyledir. Korkaktılar. Saldırırlar ama bir şey yapamazlar. Son şeyleri. Seyyid Kutub Allah rahmet eylesin ne dedi? Bu parmağım Allah'a şehadet edilse tağuta özür dilemez. İdam hoş geldi. Beni Allah seçmiştir. Şerrül buliye ma yudhik meselenin de en güldürücü tarafı nedir bilir misiniz? Adamı ipa getirmişler asıl. Adam Kur'an'ı tefsir etmiş. Tev hayatını tevhidi anlatmakla, la ilahe illallah'ı anlatmakla ipe gidiyor. Klasik, sıradan bir mamur getirmişler. Din görevlisi. Bak din görevlisi kelimesi İslam'da caiz değil. İslam'da din görevlisi diye bir şey yoktu. Bu Hristiyan'dan alınmadı, alınmadır. din. Bizde yoktur din. Bizde ne var? Ülema var. Adları var. Alimlerdir. Ama buna din görevlisi niye diyorum? Mamurdur. Getirmişler. Ölmeden önce diyor ey Seyyid İbrahim oğlu Seyyid diyor ona ölmeden önce de eşhedü en la ilahe illallah hey zavallı diyor ben la ilahe illallah'ı anlatmak için bu ipe geldim diyor. Sen isen la ilahe illallah kırıntısından geçiniyorsun. Aynen öyle diyor ona. Ondan sonra şehadetini getiriyor. Ruhunu Allah'a teslim ediyor. İnşallah cennetliktir. Gördünüz mü? Kimse ruhuna tesir edebildi mi? Allah cennetlik yazmış ona. Onun için mümin ismini biz yaşamamız lazım arkadaşlar. Allah hepimizi bunu anlamayı ve yaşamaya yaşamasını bize nasip eylesin. İmandan bizi ayrılmasın. Ehli imandan ayrılmasın. Ehli imanın sıfatından bizi ayrılmasın. Ehli imanın da bugünde en lazım olan bize sıfatı nedir? Dik durmaktır arkadaşlar. Akıl hükmetle dik durmaktır. Yok alım elime bombayı patlatayım bilen. Bunlar değil. Evet yerine göre bomba da patlatırsın, canını da verirsin, cihada da gidersin. Ama akıl hikmetle her şeyi yeri yerinde. Burada bir söz başka yerin topuna tüfengine bedeldir. Başka yerde en şu anda Suriye'de git en büyük hatip ol ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Neden? orası hut, hutabet, vaaz yeri değil. Orası silah yeridir. Ama Türkiye hitabet yeridir. Başka yer davet yeridir. Her çeşin yeri yeri var. Bunları değişmemek lazım. İşte değişsek sınıfta kalırız. Düşman da gelir değiştiriyor bize maalesef. Allah bizi ehli hakkı yolundan ayırmasın. Ehli hakka bize ilhak etsin. Bizi ve babalarımızı ve bütün Müslümanları rahmeti altında bizi toplasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.